inson to'qson to'qqiz kun birga bo'lsa yuzinchi kunda bir odam notanish odam sodiq so'zni aytgan bo'lsa to'qson to'qqiz kun birga bo'lgan odam bilan u kishi kizib bo'lsa noto'g'risi sen men bilan doim birgasan bunga olloh ajr bersin lekin hozir sen nohaqsan deyolmasligi kerak chunki alloh taolo bizni eski qadrdonlar bilan yoinki qarindoshinglar bilan yo ota onalar bilan yo boshqalar bilan birga bo'linglar demayapti yo mahallalar bilan birga olinglar demayapti yo ko'pchilik bilan birga bo'linglar demayapti yoki dunyosi ko'p odamlarni fikri bilan bo'linglar demayapti yo kambag'allar bilan birga bo'linglar demayapti yoyinki bir olim bo'lgan kishilar bilan birga bo'linglar demayapti yoyinki bir martabasi baland bo'lgan zo'ravonlar bilan birga bo'linglar demayapti sodiqlar bilan birga bo'linglar sobiq agar kichkina bola bo'lsa shu sodiq bilan birga bo'lishi Sobiq agar badavlat kishi bo'lsa, shun bilan birga bo'lishimiz kerak. Sobiq agar kambag'al bo'lsa, shun bilan birga bo'lishimiz kerak. Biz bizning davrimizda kambag'alparvarlik ruhi bizga paydo bo'lgan. Biz kambag'alparvarlik ruhini noto'g'ri deb bilamiz. Nimaga? Kambag'alparvar bo'lishlik nima uchun doim kambag'al haqiqatchi bo'laveradi? Nima uchun badavlat noto'g'ri fikrda bo'laveradi doim? Bu bizga dinsiz falsafaning ta'sirotida bo'lgan. biz kambag'alparvar ham bo'lmaylik biz boy ham bo'lmaylik biz qarindosh ham bo'lmaylik biz haqparvar sodiqparvar bo'lmoqlimiz alloh taolodan qo'rqinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar deydi alloh taolo endi bu sodiqligimiz o'zimizga manfaat